ценното в живота. Прашният да се изчисти от пръха си, калният да се изчисти от калта си, бедният да се справи с сиромашията си, богатият да се справи с богатството си, ученият да се справи с знанието си, добрият да слуша разумността си – любещият да служи на ближния си. Само свободната вода тече и само свободният живот расте. Водата, която тече, търси жадния. Животът, който расте, търси бедния. Ако си жаден, водата е за тебе. Ако си беден, Животът е за тебе. Богатството е граница за бедния да намери живота си. Сиромашията е граница за богатия да не изгуби живота си. Където има сиромашия и богатство, там е животът. Не внасяй невежество в знанието – не се обезверявай във вярата си. Не внасяй лъжа в истината. Не озаконявай робството в свободата. На път с един крак не тръгвай. На нива с една ръка не отивай. При умния с едно око не ходи. Познавай любовта – с която любещият те оживява. Познавай мъдростта, с която мъдрият те вразумява. Познавай истината, с която силният те избавя. Не затваряй прозореца на живота си, когато приятелят ти се усмихва. Стой на краката си, работи с ръцете си, гледай с очите си, слушай с ушите си, говори с езика си, мисли с ума си, чувствай със сърцето си, люби с душата си, служи с духа си, не прави зло никому, не насърчавай престъпника, не освобождавай лошия – не връзвай праведния. Съблечи се от временната дреха на живота и се облечи във вечната. Съблечи се от бесилието и се облечи в силата. Съблечи се от безлюбието и се облечи в любовта. Съблечи се от робството и се облечи в свободата. Съблечи се от лъжата и се облечи в истината. Ум без противоречия, сърце без скърби и смущения, дъно без кал, желателни добрини са. Умен човек е онзи, който може да смени скръпта в утеха – Умен е онзи, който може да смени отчаянието в надежда. Умен е онзи, който може да смени омразата в любов. Умен е онзи, който може да смени невежеството в знание. Умен е онзи, който може да смени неправдата в правда. Умен е онзи, който може да смени робството в свобода. Умен е онзи, който може да смени сиромашията в богатство. Умен е онзи, който може да смени смъртта в живот. Умен е онзи, който и в най-голямата тъмнина може да намери пътя към Бога, вечната и неизменна любов на битието.